Здурів Андрій синиця. Текля куйбіда з клумаком за плечима заходить на обійстя і спиняється. Чи то клумак важкий, що ноги підкошуються, чи то захляла, а тільки хилитається жінка. Ось ось назад поведе її за ворота. Маріє, ледь витягує голос із грудей. Ходи ну сюди, у хлів. У хлів із сіней Марія. Чудної прийшла до них текляна обійстя і чомусь проситься до хліва, а не до хати. О, і сама вже човпе до хліва. Може, ховається від когось, чи злякалася чогось? Дивище слідом за собою біду приведе в двір, наче в них своєї біди мало. Що сталося? питає вже в хліві у теклі. А й біда, клумак з пильчей скинула під ноги, відсапується. Марія острашливо за поріг виглянула, чи нема нікого таки нікого. Звідки це ти йдеш, що ноги заморила? питає. Ой не питай. Помираю з голоду Марії, а мій Степанко вже помер. Може, чула за нього? Чула, царство йому небесне. То, може, у тебе щось випрошу їсти? Та що ж ти випросиш, коли самі пухнемо? Люди кажуть, що ви зерно приберегли, а люди набалакають. Я ж не задурно прошу, Марія. Ось, поглянь лишень. Текля біда згинається над клумаком, засовує руку, щось дістає. Ось. Що це? Хіба не бачиш? Сорочка полотняна вишита. Текля куйбіда стріпує руками, і Марія бачить жмакану, пережмакану жіночу сорочку, що світиться святковими узорами на грудях і на рукавах. Справді сорочка, дивується Марія розглядає сорочку і мовчить сторопіло, бо язик у неї віднімається, лежить у роті жорновим каменем. Гарна сорочка, стріпує сорочку текля койбіда. Плями руді внизу, на подолі. Заперуться й не стане. То візьмеш. Як то взяти? А ти де взяла? Що там у тебе в клумаку? Якась ти чудна текле. Не хочеш сорочку? То візьми рушника. І, діставши з клумака, розгорнула полотняний рушник, а на тому рушнику райські пташки поміж квітів райського саду. Ось. І текля біда вихоплює другий рушник ще яскравіший, ще барвисіший, Не вишивання, а свято. Ось цей подивися. І ще один рушник випурхує з клумака, б'ється тріпоче жар птицею в опухлих теплених руках. Дивиться вражена Марія і страшно. Страшно, що від людських очей поховалися тут у хліві, страшно ошалілої, знетямленої текліку й біди. Страшно того вишивання, що полум'ям горить у її руках. Чого ж воно усе попідгнивало? Попідгнивало? Значить, не хочеш брати. Але це ще не все. Подивись, скільки тут. Бери. Тільки не поскупися хлібом.